L'heure de retrouver votre programme local et surtout d'accueillir le retour de quelqu'un qui, bah, qui vous a manqué, hein, puisqu'on a reçu pas mal d'emails. Et puis, elle nous, a, elle nous a manqué aussi à nous, hein, l'équipe de Label Rock. On accueille Sarah de retour ce soir. Comment vas-tu Good evening, très très bien. La forme Ouais, elle en a un petit peu pris, mais bon, ça, ça ajoute. C'est ce que je vois, c'est la saison. aux voix. Hein. Ouais, exactement, ouais, c'est la saison, pas des <laughs> enfants écoute, on sait ce que <laughs> c'est, ils prennent un coup de froid et voilà, ça part, euh, ça part comme ça. Quoi. C'est que, euh, voilà. Bon, à part ça, la forme Ouais, ça va. bon, est-ce qu'on t'a manqué un petit peu euh, Beaucoup. Mais bon, j'étais l'autre côté de la poste. Du poste, ouais, même. Ouais, du poste. Ouais, poste, oui, oui, la poste, hein, c'est bienvenue chez les ch'tis, hein, la poste. Hein. Bon, le poste de radio, voilà. On espère que vous avez passé un agréable week-end, que certains d'entre vous ont peut-être euh, été applaudir Monsieur Charles Aznavour du côté du Scarabée hier, qui a fait apparemment sale comble. Le Scarabée, on y revient tout au long de ces deux heures, puisqu'on va avoir l'honneur de vous présenter les deux soirées rouennaises. Ça, va, ça va bien bouger du côté de, Riorge et du Grand Rouen en général. Et puis évidemment, on fera un retour sur le dernier mardi du Grand Marais avec la belle australienne de Phoebe Kildir que tu, hmm. nous as ramené une petite interview, Sarah. Bien sûr, bien sûr. Et tu nous as ramené du live et puis aussi tes impressions, évidemment, hein, puisque tu étais présente et ça t'a bien plu. Ah, super bien, super bien. On en parle dans quelques minutes. Le temps d'écouter une nouveauté, première nouveauté, troisième album pour des Américains qui se font appeler Eagles of Death Metal. Le nouvel album s'appelle Heart On. Euh, deux, trois précisions sur Eagles of Death Metal. Hein, c'est un groupe de rock américain évidemment formé par trois personnes Jesse Hughes, qui est en fait un ancien journaliste, euh, Josh Homme, le leader des Queens of the Stone Age, et Tim Van Hamel, qui lui a joué dans plusieurs groupes, dont un qu'on vous a largement parlé au cours de ces deux dernières semaines, un groupe qui s'appelle Deus. Voilà, mhm. extrait de ce nouvel album, troisième album Heart On, avec un titre qui s'appelle Wannabe in Hell. s'appelle Eagles of Death Metal. L'album s'appelle Hearts On, distribué en France hein, par Coopérative Musique. Troisième album pour le groupe américain, emmené par le leader des Queens of the Stone Age, Josh Home. Voilà. Euh, hmm. Départ un petit peu musclé hein, sur la tendance rock and roll. On va rester de ce côté-là justement. On vous annoncera dans quelques minutes hein, le programme pour ce soir. Le temps de s'écouter. encore quelques petites nouveautés. Et euh, avec ce morceau-là, on va le prendre aussi de le troisième album. Donc c'est euh, le soir et le troisième album. Troisième album, ouais. On reste du côté des États-Unis avec un groupe qui s'appelle The Old Haunts. Ça se prononce comme ça, Sarah hein The Old Haunts. C'est eux, on, on, a traîné avant. D'accord. Les endroits où on a traîné avant. D'accord. Ils euh, viennent de, de Washington. Hein. Ils sont trois aussi, un trio, tout comme euh, Eagles of Death Metal. Le, membre le plus connu, c'est une fille qui s'appelle Toby Vell. Hein. Elle s'occupe hmm. des, de la batterie, voilà. Et elle est surtout connue parce qu'elle s'occupait déjà et elle chante dans un groupe légendaire qui s'appelait euh, Bikini euh, Kill. Elle est copine aussi depuis euh, jusqu'en 1990 hein, d'un certain Kurt Cobain avant que celui-ci ne rencontre Courtney Love et ne l'épouse. Ah, voilà, elle elle était une prétendante à Monsieur Nirvana. Voilà, The <laughs> Donc l'album s'appelle Poisonous Time, c'est sur un label qui s'appelle Kill Rock Stars. Et tout de suite un extrait, ça s'appelle Hurricane, Hurricane Eyes. Découvrez-la tout de suite dans La Belle le son de la Belle Rock sur le 894 Virgin Radio One avec euh, le nouveau groupe de Toby Veil pour commenter troisième album hein, Poisonous Time sur un excellent label Kill Rock Stars. Le groupe s'appelle The Whole Horns. Et puis à l'instant, on avait euh, donc laissé Washington pour partir du côté du Texas. Texas, Austin, ouais, le pays des cowboys, Sarah. avec euh, un autre trio, décidément beaucoup de formations rock trio ce soir dans la Belle Rock. White Denim, hein, avis aux fans de, de rock, un petit peu des déglingué de, rock garage, on va dire. Hein. Uh-huh. Premier album euh, sorti en juin dernier en France, Workout Holiday. Et on ne, on ne se lasse pas de cet euh, excellent album. Un album disponible chez Pias. Le programme euh, de la Belle Rock ce soir, ça sera évidemment dans quelques instants un retour sur les mardis du Grand Marais avec la belle australienne Phoebe Kildir. Juste le temps de s'écouter quelques nouveautés. Et puis, dans deux disques précisément, on oh. accueillera derrière ce micro dans la Belle Rock J il Cohen, hein, un des responsables de la communication du mhm. grand Juan Aglo, qui va nous parler évidemment de l'inauguration officielle et gratuite de soir euh, sur la scène rouennaise, un plein feu sur la scène rouennaise. C'est ce soir dans la Belle Rock. Juste le temps d'écouter, on vous le disait, deux nouveautés. Une excellente, c'est notre coup de cœur de ces deux dernières semaines. Mhm. Daydalus, un nouveau maxi hein, sur un label anglais qui appellent Ninja Tune. Voilà. Euh, beaucoup de, très bonnes choses. Hein. Sarah, on aime bien. On a passé la version rock. Ce soir, on passe une version un petit peu plus électro car c'est un, maxi qui vient avec 8 morceaux en fait. Hein. Il y a deux titres principaux. Le titre principal, For Withered Friends, on adore, on a passé la version de Def Set. Et là, une autre version de, Def Set. vous allez voir un petit peu plus électro. You know, when the weather gets warm, we get the same things on our minds as you boys do. You know, when the weather gets warm, we get the same things on our minds as you boys do. You know, when the weather gets warm, we get the same things on our minds as you boys do. cette série électropop dans la Belle Rock en ce dimanche 7 décembre avec une nouveauté signée par le producteur californien Dedelus, On vous rappelle, c'est euh, un maxi hein, sur le label Ninja Tune. Le maxi s'appelle For Withered Friends, sorti depuis le 24 novembre, donc euh, aucune excuse pour pas, ne pas aller vous procurer ce superbe maxi avec pas mal de, remix dessus, hein, que ce soit hip-hop, électro, rock et une version, vous l'avez dit, absolument géniale signée de Def Set. Et puis à l'instant, nouveauté aussi de Londres, Sarah. Ouais, mais juste avant, moi j'aimais bien la petite parole euh, dans le titre de Dédulus, parce qu'elle disait euh, Quand le temps se chauffe, nous les filles, on a les mêmes choses en tête que vous les garçons. D'accord, d'accord. On, pense que des fois on est un petit peu euh, porté sur la chose, mais les filles, oh, pareil, hein, de toute façon. Hein. Ah bah, si tu fais une soirée entre filles, bah, tu dois dire, ça chauffe les ah, oreilles. Ah non, dis hein. plus, Sarah, il faut que je tienne encore 1h40. Ça va être eh oui, c'est vrai. Et euh, en, en, parlant d'entendre des choses, le dernier groupe qu'on vient d'écouter, We Have Band, ils ont chanté le petit morceau Hear It in the Cans. Et Cans, c'est les. Euh, c'est les casques. Les casques, les, écouteurs, hein, c'est ça. Ça, c'est euh, si tu veux être branché, tu dis Hey, we got some cans, mate. Ok, d'accord, d'accord. Le cours d'anglais gratuit. on les a découverts euh, dans la Bellrock il y a quelques semaines hein, avec un, single euh, Ho ». Oh, C'était, ouais, c'était vachement bien ça. Hein. non. oh, non, mais moi je suis dans la période du Père Noël, ça ah, oui. Ho, ho, oh, oh, ho ». oh, eh oh eh oui, Sarah, et eh oui. ok, j'étais très sage cette année. Parce que si tu fais euh, Père Noël. Oui. J'étais très sage. Ah, t'as été très sage, d'accord. T'as écrit ta lettre ou pas Oh, tu sais, euh, il y a plein de choses que je veux, mais j'ai pas fait la lettre. D'accord. J'aime bien les euh, surprises. Apparemment, le, Royal Mail hein, du côté de l'Angleterre est en grève, hein, tu sais, donc voilà, tu risques d'attendre un petit peu pour ton cadeau. Oh, on verra bien. Mais bon, si si t'as été vraiment sage, ça devrait aller. Très, très bien. en tout cas, double actualité donc, hmm. pour We Have Band, puisqu'il y a le single donc, oh, et il y a aussi une compilation hein, qui vient de, sortir. Oui, sur le label 4 euh, Katsuni Maison. Et puis c'est 4 Katsuni Maison 6, la compilation. Donc euh, il y a 5 avant. Simon, Donc, euh, beaucoup de choses à trouver. Simon n'est pas avec nous ce soir, mais s'il était là, il nous aurait dit évidemment qu'ils ont joué au Transmusical de Rennes. C'était le 4 ah. décembre dernier, hein, c'était la semaine dernière. Voilà. tiens, en parlant de, de concerts, on vous l'annonçait en début d'émission. Tu sais, Sarah, que mardi dernier, l'agglomération rouennaise a ah. inauguré le Scarabée, un hein, nouvel équipement qui va permettre aux Rouennais d'accueillir plusieurs choses, notamment des, événements économiques, hein, parce que c'est ça aussi euh, un début de, ce scarabée, comme des congrès, des salons, des conventions, des foires, mais aussi, évidemment, c'est ce qui nous intéresse dans la Belle Rock, des spectacles, puisque le lieu a une capacité qui peut aller jusqu'à 5500 spectateurs. Euh, le premier spectacle a eu lieu hier soir avec le concert exceptionnel, évidemment, de Charles Aznavour. Vous étiez nombreux à vous être rués du côté du scarabée pour applaudir ce grand monsieur de la chanson française. Mmh. Alors, non, pas de Charles Aznavour dans la Belle Rock ce soir, oh, mais en tout cas euh, des bonnes nouvelles concernant le, scarabée, puisque la fête continue avec deux soirées euh, des soirées intitulées Plein feu sur les artistes rouennais. Ça va se passer demain soir et mardi soir. Tout de suite, les explications avec Gilles Cohen du service communication du Grand Rouen. Le scarabée, c'est ce qu'on appelle, nous, un équipement plurifonctionnel. Ça veut dire que le scarabée, c'est prévu pour accueillir toutes sortes d'événements différents, des congrès, des salons, des foires, donc des événements économiques, des événements d'entreprise, mais aussi ce qui est intéresse particulièrement les Rouennais, des spectacles de toutes sortes. Au niveau technique, est-ce que tu as des chiffres à nous donner euh, au niveau de la taille pour donner un petit peu une idée de la grandeur du lieu Alors le bâtiment au total fait 6000 m et la grande salle euh, multifonction fait 3000 m donc 60 mètres par 50, euh, ce qui permet par exemple d'accueillir 150 stands sur un salon ou 5000 personnes sur un concert. Alors justement, on parle des concerts. Une des volontés du Grand Rouen, c'était d'inviter les gens, de, de leur faire voir et gratuitement. Ça va se passer ce lundi et ce mardi. Est-ce qu'on peut donner un petit peu de détails sur ces soirées Oui, alors il y a deux soirées avec euh, deux thématiques un petit peu euh, différentes, lundi 8 et mardi 9 décembre. Les deux soirées commencent à 19h et finissent à 23h, donc c'est 4 heures de concerts euh, gratuits avec des groupes, des ensembles musicaux locaux qui vont se succéder sur scène pendant toute la soirée. La soirée du lundi est plus axée sur le côté famille, on va dire. Voilà, le lundi c'est grand public avec un certain nombre d'ensembles de, de chorales, la source rêve la chorale Rhapsodia, l'ensemble vocal de Juan, le groupe lyrique Simone Jardias. C'est aussi euh, du jazz avec le big band du Siemar. C'est aussi des variétés chorégraphiées avec la bande à part, avec aussi euh, Nomade, qui est un groupe de danse urbaine issu des Melting Pot. Et Thomasa, euh, là, c'est ambiance guitare gitane, danse, musique du monde, flamenco. Pour réchauffer un petit peu tout le monde. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même lundi des styles complètement euh, différents et qu'on en trouve aussi quand même lundi pour tous les goûts. Rebelote hein, le mardi, hein, avec un format un peu plus pour la belle rock, pop rock. Voilà, alors on recommence le mardi, pop rock, n'oublions pas le rap qui est aussi représenté euh, localement, les groupes euh, du Rouennais, les Tites Nacelles, Kamawa, Sylvain Giraud, Wax, Saz, Hunted Candy Shop, Mato et euh, un groupe de rap euh, Cartel 312. Quelle a été la, réaction des artistes Je pense que ça a dû leur faire plaisir d'être invités sur une scène aussi euh, prestigieuse. Eh bien oui, dans les réactions étaient extrêmement positives, les contacts ont été pris à partir des services culturels des, communes et on aurait pu programmer les 8 et 9 décembre beaucoup plus de groupes parce que la, scène artistique, la scène musicale rouennaise, elle est vraiment très riche et vraiment on aurait pu, si techniquement ça avait été faisable, accueillir beaucoup plus d'artistes. Quel est l'objectif l'objectif réel de, ces deux soirées gratuites Alors l'objectif, c'est d'abord euh, que le maximum de monde puisse découvrir le Scarabée, qui ait pas que des concerts payants, que des tournées, et que vraiment tous les Rouennais, alors là on parle de Rouennais au sens large, hein, de tout le, pays rouennais, puissent découvrir cette euh, salle ces deux soirs-là. Parce que c'est un équipement public qui a été réalisé par Grand Rouen Agglomération, qui a été réalisé pour tous. Et l'autre objectif aussi, c'est de dire on donne l'occasion aux artistes euh, rouennais de se produire dans un lieu assez impressionnant et où euh, techniquement pas mal de moyens auront été mis en place pour les mettre en valeur. Merci Gilles d'être euh, venu nous rejoindre dans la Belle Rock et puis bah, bon courage et que tout se passe bien. Ok, merci de m'avoir reçu. <laughs> Gilles qui doit quitter donc euh, les studios de, La Belle Rock parce que tu sais, Sarah, il y a déjà pas mal de, groupes hein, qui sont en train de, faire ce qu'on appelle les balances mhm. À partir de, ce soir, on a croisé, tiens, justement, euh, Sylvain Giraud qui allait faire sa balance euh, du côté de, la salle du Scarabée ce soir à partir de 20h. Donc on vous le rappelle, hein, c'est entièrement gratuit ces deux soirées. Le lundi de 19h à 23h avec une soirée un petit peu plus familiale, on va dire, musique du monde. Et puis la soirée du mardi 9 décembre, toujours de 19h à 23h entièrement gratuite avec Kamawa, Tite Nacelle, Sylvain Giraud, Wax, Les As, Haunted Candy Shop et Mato. Et puisqu'on est sympa et qu'on veut pas faire de, jaloux ni manquer d'objectivité dans la Belle Rock, on vous a préparé une sorte de, petit montage un petit peu de, ah. cette, cette de cette scène rouanaise. Voilà un petit peu ce qui vous attend mardi soir. la vie tranquille, je sens des humeurs fragiles. Oh, matin difficile avec toi, au simple facile. 60 millions de moutons en route vers la même direction. Papote, chipote, radote le même air, piétine, tranquille, le siècle des lumières. Une chanson a pas grand chose à dire, plutôt à ressentir, peut-être à faire. to Even all the stars are face Even all my dreams are fleeing from under my bed chez toi, dalle, les laisse-toi aller. Même ceux qui m'aiment pas, sont emballés. Restez pas les bras ballants, ce que je balance c'est élégant. Je suis galant avec la mienne, tellement que c'est collant. Elle me colle à la peau. What are you waiting for? Little Miss Sunshine I know that you need more Love, a life of that kind Voilà donc euh, les artistes euh, qui seront présents ce mardi soir sur la scène des Scarabées. Un seul petit oubli, hein. c'est pas un oubli, c'est juste parce ah. que euh, Axel hein, de Mato, évidemment, hein, qui va venir terminer cette soirée du côté du Scarabée. On n'a pas de, son de, haute qualité, on va dire, concernant Mato, donc ça faisait un petit peu tâche au milieu, mais voilà, on a dit que. Allez, on allait en parler à la fin. Donc Axel qui va être bien débordé ce soir-là, puisqu'il va ouvrir donc avec les petites nacelles et jouer quasi à la fin avec Mato. Voilà on vous attend nombreux hein, du côté du, Scarabée. Il faut en profiter. profiter c'est entièrement gratuit. Et aussi, il y a des places. Hein. Il y a pas mal de places, ouais, effectivement. Euh, on peut vraiment venir nombreux. Exactement, voilà. Et euh, il faut vraiment penser que ça commence à 19h. Oui. C'est donc c'est assez tôt, mais il faut venir parce qu'il ne joue qu'une demi-heure la groupe. Exactement. 25 minutes, je crois. et puis il y euh, aura aussi, euh, pour euh, faciliter l'accès à ces soirées, hein, vous pouvez venir en bus gratuitement avec pas mal de, navettes hein, qui vont partir du pôle d'échange de la gare de Rouen, rue Pierre Semard, du côté de, la gare routière. Voilà, mm. donc on vous attend nombreux demain soir et mardi soir du côté du Scarabée. Sarah, on va rester du côté du live puisqu'on va faire notre premier retour sur les mardis du Grand Marais de mardi dernier avec mhm. la venue de l'Australienne, une Australienne qui s'appelle Phoebe Kildir qui s'est fait connaître du grand public en participant notamment au projet Nouvelle Vague. Tu as eu l'occasion de, la rencontrer. Mhm. Euh, quelques petits mots sur elle, s'il te plaît. Bah, franchement, c'est une femme vraiment formidable. Euh, elle a fait euh, un spectacle qui était. bon, la scène était presque trop petite pour elle, moi, je trouvais. elle dansait bien, elle bougeait bien et pas mal le fait qu'elle avait un, bon petit ventre parce qu'elle est 5 mois enceinte donc ça l'a pas empêchée. Elle a vraiment donné. Et en plus, pour, pour dire, c'est c'est pas une vraie Australienne en fait. D'accord. Ses parents étaient australiens, ou oh, sont australiens sûrement toujours. Elle était née en France. Elle a vécu ses premiers dix ans en France. Après, elle est partie à Londres et puis en ce moment, elle habite à Paris. Donc c'est vraiment euh, la fille vraiment cosmopolite. Alors tu nous as ramené une belle petite interview de, Phoebe. On va, pas, on va la diffuser dans, quelques instants. Je voulais juste que tu me parles du, euh, du, du public qui a été l'accueil du public Très bien. Euh, il y avait des moments qu'elle essayait de les faire euh, vraiment participer avec le spectacle et puis ils n'étaient pas tout à fait sûrs. Mais bon, en même temps, euh, elle a un charme, un charisme. Il fallait, il fallait aller avec. Et je crois que tous les hommes ont tombé amoureux d'elle. Ah Phoebe Kildir dans la Belle Rock en live, c'est tout de suite. Hein. On a quatre extraits pour vous tout au long de cette émission. On s'en écoute deux tout de suite. Les titres, Sarah, est-ce que tu les connais Oui, c'est He's Gone and Paranoia. Et juste avant, quelques petits mots avec la belle australienne. Hi, this is Phoebe Kildir and you're listening to Label Rock. Ça m'a pris à peu près 10 ans en fait. C'est venu de. Je crois que j'ai commencé à écouter, euh, à vraiment faire attention au, au, rythmique dans la musique et au mouvement, euh, parce que j'étais danseuse euh, quand j'étais jeune et après je suis partie en Afrique faire du travail bénévole. Et là-bas, j'ai entendu plein de nouvelles musiques. Et donc, je suis retournée à Londres avec une, une vision différente, une nouvelle de la musique et, des rythmiques. J'ai commencé à écrire des paroles et, et d'aller à des soirées, faire dans des jam sessions et faire des, euh, du hip-hop en fait, plutôt du rap. Donc c'était assez, euh, ça avait commencé comme ça. Et après, petit à petit, j'ai rencontré des producers. Qui, on a fait, on a essayé différents genres de musique pour arriver euh, aujourd'hui à quelque chose de plus rock, déjanté, énergétique. Je voulais faire quelque chose de différent sur, sur la scène parce que c'est une différente euh, dynamique avec le public. Quand tu écoutes un CD à la maison, tu écoutes différentes choses. Quand tu vois un groupe sur scène, et donc je veux toujours, euh, je pense, garder cette euh, liberté entre les deux aspects, pour même pour le deuxième album, peut-être prendre de ce qu'on a appris à travers les concerts, mais garder une, une liberté où il peut y avoir une production euh, différente que tu ne peux pas vraiment recréer sur scène. Mhm. Donc pousser euh, le studio et tout ce que le studio peut apporter dans cette direction-là et sur la scène, pousser tout le live et l'énergie, les choses qui, sont directes. Je sais que c'est très frustrant pour certaines personnes, mais je trouve que c'est, c'est normal. Parce que mhm. c'est la vie, euh, les chansons, elles vivent, elles deviennent autre chose, et je les laisse grandir. Je ne veux pas les bloquer. Alors bah, en fait, je, suis née en France et j'ai passé les dix premières années de ma vie en France et après je suis partie à Londres pendant de nombreuses années et là je mhm. suis revenue, euh, ça fait deux ans que je suis à Paris euh, et j'ai rencontré euh, Cédric, Raphaël et, Alex, les musiciens à Paris aussi. Donc voilà, ouais non non et, c'est bien. Comme j'ai des parents australiens et je, suis née quelque part d'autre, je me sens un peu la maison partout et nulle part. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais. La Rock, belle Rock. belle Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. bonsoir. Good evening. Welcome to our little show. Come closer, people. Come closer. That's right. Well, we are Phoebe Kildare and the Sharp Straws. Here to play a few songs for you tonight, which I truly, I truly hope you'll enjoy. I'm in pain, but I won't admit it. No, I'm too proud. I wanna hide it, cause I'm afraid of consequences. Still wanna dance with the secrets. Yeah, I'm aware that I made it different. No, the looks when you know the tricks. People stare, they're scared I'll touch you us spread the virus of a burnout flame. My baby left me. Disco. My baby left me. Disco. He took with him my happy home. My baby left me. Disco. Yeah, baby. See, I'm so lonely. I'll tank with a glass of whiskey in my hand. The only reliable partner at this moment I can stand. I got the blues. Miss you, don't you? No, my baby, me. little show tonight. Ah, il fait chaud, non Petit peu de participation. Shake, move, legs, house, ah, so, so sexy, yeah. Ouais, yeah. around and doesn't why he came too quick last Saturday night. He's got a word to say to you and he's got to be quick cause long bean do you gotta take it easy. Going all around, going shouting loud, you gotta take it easy. Go around shouting like does no how paranoid. Ooh, paranoid. Oh, yeah, paranoid. Ooh. I had no name. If you wonder if I had no name, I'm a tease too short, is my hair too big? Do I talk too much? Should I do the gig? School around the bend and I can't tell now. Which of his friends are friends? You've got to take it easy. Going all around, going shouting loud. You've got to take it easy. powering on. Ooh, I'm on. Oh, do you wonder if I had known this? Do you wonder if I had known this? Do you wonder if I had done this? Makes me wonder if I had done that. Come on! Label Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. Deux extraits en live de Phoebe Kildir et son groupe de Short Straws. On vous rappelle qu'il nous reste encore en stock deux extraits sonores hein, qu'on vous diffusera un petit peu plus tard dans, l'émission. Et on vous rappelle aussi que son premier album est sorti, disponible depuis un certain temps maintenant, Il s'appelle Weather's Coming, qu'il a été co-réalisé par Marc Collin, l'initiateur du projet Nouvelle Vague. Mhm. Euh, deux autres extraits donc à venir. On va marquer, euh, pas une petite page publicitaire, mais une petite page plus folk rock avec une nouveauté américaine, Sarah. Oui, un nouveau, mais une nouveauté, mais en même temps, il faut penser qu'on connaît très bien le voix. Et pourquoi on le connaît Et pourquoi parce on que, le connaît Parce que, bon, en fait, euh, Félix Constanza, qui, euh, qui fait le front, qui, qui, est le chanteur et aussi écrit les chansons, lui, il était dans un groupe de San Francisco qui s'appelait Grand Falloon Bass. Ouais, qui avait l'habitude de faire de la country rock euh, folk un petit peu. Voilà. C'est terminé donc hein, depuis 2003 ce mhm. groupe et depuis, eh ben, il ne voulait pas arrêter la musique. Au contraire, il a commencé donc un nouveau groupe qui s'appelle Oki Rosette. Voilà. C'est tout mignon comme nom ça. Oui, c'est très mignon. Alors, il y a un premier album euh, qui vient de sortir qui s'appelle Leap Second. C'est sur un label qui s'appelle Monotrem Records, distribué en France. Et vous allez voir, c'est pas si loin de Grand Falloon Boss au niveau du style. On s'en écoute un extrait de cet album, ça s'appelle Sing the Hotel. the old canard and marvel how it glistens. Slap the pilot on the back. Sell the sad sack, his last mission. Once the enemy, we share runs out of air, he will be missed. Let the dust and the rays of sun remind you always of this. takes a cloud to overtake the sun, like a coyote to the suburbs. On an empty stomach, you've come, draining the pools of their enjoyment, dunking heads to see the frowns. I'll hope the worst, I'll pray the worst, I'll think the worst, till you're put down. first met like side view mirrors on a narrow street. Smashed it in pieces. Oh, I don't recognize you. There's a magnet over your face, holds you tight in the kitchen. Some things these arms don't do. time under my skin. Now here you emerge, a nasty blotch on the face of blame. Far too late to discourage. It seems the end is always near. It's always the end of the world around here. Any suspense, we'd be dead. But instead, we're bored. I can't work, and I can't play. I got nowhere to go. tonight like a lame disguise. Cause if we can this again, there'll be nothing left but shells. And we don't do so well when forced to sing the hotel. We first met, colliding to cheers on a runway strewn with souvenirs. I don't recognize you, there's a magnet too tight in the kitchen, tied to the fridge, one that I can't remove. Some things these arms refuse, So I'm wearing you out tonight. I'm wearing you out. I'm wearing you out tonight. I'm wearing you out. today, the music of tomorrow. beaucoup de nouveautés qui nous viennent des États-Unis ce soir dans la Belle Rock. Oki Rosette, hein, pour commencer, premier album qui s'appelle donc Leap Second, disponible sur un, label anglais qui s'appelle Monotrem Records. Et puis à l'instant, Department of Eagles, un de ces CD qui euh, traînait sur le bureau depuis un, bon moment. Bah, ça fait que c'est pas, c'est une nouveauté, nouveauté. Oui, ça date de fin octobre, il me semble. un hein. deuxième, euh, voilà, deuxième album pour les New Yorkais, donc Department of Eagles. Ils avaient sorti et on avait bien aimé hein, leur premier album qui était sorti en 2005 sur un label euh, anglais qui s'appelle euh, Melodic. Mhm. Les voici donc de retour, changement d'écurie, hein, puisqu'ils ne sont plus chez Melodic, ils sont sur euh, un autre excellent label, 4AD, le label qui a fait notamment connaître les Pixies. Mm, c'est un duo, hein, Department of Ouais, ouais. Fred et Daniel. Et on connaît Daniel dans un autre guise aussi. Oui, il joue dans un groupe qui s'appelle Grizzly Bear, voilà, ça Voilà, c'est ça. Il joue dans un groupe qui s'appelle Grizzly Bear. Mais bon, ça, c'était très, très gentil. Hein. Hein. Ouais, c'est très, gentil. L'album s'appelle In Here Park, euh, voyage pop folk influencé par des artistes comme Paul McCartney et Paul Simon. On mhm. retrouve un petit peu euh, l'état d'esprit d'un groupe qu'on a bien aimé cet été qui s'appelle Fleet Foxes, mais en un petit peu plus bancal, un petit peu plus aventureux. Voilà. Euh, mhm. La Belle Rock, c'est aussi pas mal d'annonces de concerts. On vous a parlé donc de lundi et mardi du côté de Rouen. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ça sera ce jeudi 11 décembre à la Marquise où vous allez pouvoir accueillir un groupe anglais qui s'est formé formé à Brighton en 2000. C'est un trio hein, qui s'appelle Fujiya et Miyagi euh, mhm. nom euh, japonais, mais en fait, euh, ils viennent de, Brighton, hein, du sud de l'Angleterre, <laughs> Sarah. Oui, oui, c'est marrant ça. Et, bah, ils ont trouvé le nom parce qu'en fait, Miyagi, Miyagi ouais. bah, lui, c'est un personnage dans le film Karate Kid. Ouais, qui n'a pas vu le film Karate Kid C'est ah, bah, vrai. Et le 2, c'est toujours. ouais, c'est toujours moins bien. ouais, moins bien ouais. <laughs> Et Fu, Fujiya, oui. ça c'est le, le marque de acteur de disque. Ouais, de disque CD, d'accord. Ils ont sorti un troisième album hein, il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Light Bulbs. Ah, Et ils seront donc en concert à la Marquise à Lyon ce jeudi 11 décembre. Et on se les écoute tout de suite justement dans la Belle Rock avec Nicker Boker. vanilla, strawberry, Knickerbocker glory, vanilla, strawberry, Knickerbocker glory, vanilla, strawberry, Knickerbocker glory, vanilla, strawberry, Knickerbocker glory, vanilla, strawberry. 05 que vous êtes tranquillement en train d'écouter la Belle Rock sur Virgin Radio One 89.4. Fujiya et Miyagi, un groupe anglais, donc vous attend du côté de la Marquise ce jeudi 11 décembre. Et puis à l'instant, un truc qui commence à grandir en moi, que j'aime bien, tiens. Et puis encore un groupe pour lequel il ne faut pas se fier au nom puisque le nom du groupe c'est Brazilian Girls, mais ils ne viennent pas du Brésil. Et en parlant de girls, il n'y a en fait qu'une girl, qu'une fille dans le groupe, c'est la chanteuse. Ouais, mais je j'ai pas écouté l'album elle chante souvent en français ou pas Elle chante en français, en italien, en espagnol. Elle est euh, multi, ah euh, multi euh, on dit, multi, multilingue, hein, Multilingue, oui, oui, elle se débrouille très, très, très, très bien. Et puis il y a ah. beaucoup de, genres hein, d'ailleurs sur, sur cet album, puisqu'on va retrouver de, la chanson, du tango, de l'électropop, des morceaux un petit peu plus lounge C'est drôlement bien hein. L'album s'appelle New York City. C'est disponible sur le légendaire label de jazz qui s'appelle Verve Records. Et on vous rappelle donc le nom de ce groupe Brazilian Girls. Voilà, c'est euh, combien C'est le troisième album. Hein, donc, euh, Et les trois sont excellents. Voilà, on va rester du côté des États-Unis, mais on part direction la côte ouest en Californie avec le groupe d euh, Quatre mhm. musiciens qui seront en concert cette semaine, mercredi 10 décembre au Grand Zéro à Lyon. Alors là, c'est complètement différent. Un hein. pop expérimental et facilement bruitiste. Une des particularités, c'est que la chanteuse est japonaise. Ils viennent d'ailleurs de, sortir un nouvel album qui s'appelle Ophan de Maggie. Euh, ils ont récemment fait la première partie de Radiohead, Flaming Lips et Sonic Youth. Et en général, hein, leurs prestations live laissent énormément de place à l'improvisation et consistent souvent à déstructurer leurs morceaux. Voilà. Déstructurer. Euh, ouais, ah, C'est-à-dire qu'ils prennent des, morceaux et puis ils changent complètement les structures. Vous allez voir, des fois ça part complètement en live et euh, ça fait mal aux oreilles, on va le dire. Ah, et puis des fois, il y a des trucs un petit peu plus sympas, plus vraiment délire, comme cet extrait, tiens, justement, Diroof Green Cosmos, on vous le rappelle, en concert au Grand Zero à Lyon ce mercredi 10 décembre. n'y a pas à dire euh, un petit peu de, musique euh, japonaise de temps en temps Ça fait du bien dans la Belle Rock. C'est pas souvent qu'on accueille des artistes euh, japonais. Voilà, et vous pourrez aller l'applaudir, cette chanteuse du groupe Dirouf. Ça sera donc ce mercredi 10 décembre au Grand Zéro à Lyon. Disons que l'extrait qu'on vous a passé, c'est ce qui est le, plus audible, on va dire. Hein. Des fois, ça part vraiment en live. Et aussi, franchement, bah, je trouve que ses paroles sont très profondes. Ouais, très profondes, surtout si tu parles pas le japonais. <laughs> tiens, on va marquer une petite page de pub dans la Belle Rock. ne quittez pas, restez sur le 894 on revient dans 3 minutes et 30 secondes. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Le mag Virgin Radio One, du lundi au vendredi, un invité, 5 rendez-vous. 6h40, 14h, 17h, 20h20 et 21h40. Virgin Radio, Roanne. Label Rock. Label Rock. Électriquement très satisfaisant. La Belle Rock de retour, merci de votre fidélité à cette émission et au 89.4 Virgin Radio One. On vous a parlé il y a quelques semaines d'un nouvel album hein, d'un groupe qui s'appelle Elliot Brood. Elliot Brood, ce n'est pas le, prénom ni le nom de famille de quelqu'un, hein, puisque c'est un, trio qui vient de Toronto, au Canada, composé de Mark, Steven et Casey, souvent décrit comme une sorte de Nirvana au banjo. Euh, le mhm. groupe a sorti un premier album en 2005. Ils sont de retour avec un deuxième album qui s'appelle Mountain Meadows euh, et il prouve largement que ce groupe est une des valeurs sûres du rock canadien contemporain euh, Sarah, tu vas voir, ça va drôlement te plaire puisque c'est très très très oh. calme, premièrement oh, et puis euh, il y a des, belles mélodies hein, dans cet album. Voilà, on s'en écoute tout de suite un extrait, ça s'appelle The Body. Elliot Brood dans la Belle Rock tout de suite. se croirait un petit peu revenu, Sarah, dans les années 60. Euh, hein. Assez euh, psychédélique cette petite euh, série dans la Belle Rock. Ça m'a bien plu. Ça t'a bien plu. Je savais que ça allait te plaire, cette, ce petit mélange musical. Elliott ah. Brood, donc, nouvel album. Hein. L'album s'appelle Mountain Meadows sur un label qui s'appelle Six Shooter Records, distribué en France par Nocturne. Et puis à l'instant, nouveau single donc sorti en Angleterre pour The Aliens, hein. carrément un nouvel album hein, sorti il y a quelques temps en Angleterre. Je je crois qu'il n'y a pas de sortie française prévue pour l'instant. C'est bien dommage. Hein. Le groupe s'appelle The Aliens, un groupe euh, écossais pardon, mhm. euh, formé en 2006 euh, à la suite de la disparition d'un autre groupe écossais qui s'appelait Beta Band. Voilà. Et le nouvel alpi s'appelle Luna. Ouais, c'est drôlement bien tout ça. Très, Essayez de, choper ça directement sur leur site internet ou alors sur mm. iTunes. On vous rappelle qu'à partir de demain, et comme chaque semaine, vous retrouverez tous les liens sur le blog de l'émission http://labelrock.blogspot.com. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un petit email Virgin Radio One, tout attaché en un seul mot, orange.fr. On va remettre un petit peu de live dans cette radio tout de suite avec notre deuxième et dernier retour sur la soirée des Mardis du Grand Marais de mardi dernier avec euh, l'Australienne Phoebe Kildir et son groupe de Short Straw euh, juste pour vous rappeler que son premier, hein, unique album pour l'instant, normalement, je crois que Sarah, elle disait dans l'interview qu'il y a un album prévu pour 2009, hein, c'est ça Bah, elle va retourner au studio en, D'accord. Euh, en tout cas, ruez-vous sur cet album Weather's Coming, euh, disponible euh, et distribué en France par Pias, avec la connexion donc de Marc Collin et Nouvelle Vague. Deux extraits donc à la suite, tout de suite dans la Belle Rock. Les titres, Sarah, ça s'appelle Jack et Fast Song. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais. Label Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. like you very much, yeah, I like you very much. You know all alone why the week that I town. You know all alone why the week that I town, yeah. Bye bye. Truly quite blind when you move here. Truly quite fine, see that your fingertips. I like you very much, yeah, I like you very much. I Like you very much, yeah, I like you very much. You know almost why don't we get our Don't get why don't we get Pop head. Hallelujah. Let the beast out, come on. Yeah, baby. See that girl? Watch that see. See what you do. dancing on their floor. You make me yell, you make me yell for more, but you run through. But only in his dreams does he get to escape. He's crawling on the walls of his very insides. He's driving the hell out of his mind. And on a shelf right next to his brain, this man, he finds a key which just happens to be the key to get out. Yeah. And then label le meilleur du live. Le meilleur du live. Deux titres et derniers titre hein, pour ce soir Phoebe Kildir and the Short Throws, enregistré donc euh, la semaine dernière du côté de, Riorge. Les titres de ces morceaux Jack et Fast Song, quatre titres en trou dans cette session Label Rock que vous retrouverez à partir de demain évidemment sur le blog, le podcast. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter chaque émission. Ça remonte jusqu'à mois d'août, hein, je crois, les archives. Donc euh, vous pouvez y aller, télécharger tranquillement, mettez ça dans votre iPod et écoutez-nous euh, au travail, un petit peu partout, quand vous faites votre bah, jogging, plein de choses. Voilà. Euh, Phoebe Kildir, donc largement inspirée par euh, le rockabilly. Hein. Sarah, tu en parlais avec elle euh, backstage. Mhm. c'est vrai que sur ce dernier titre, hein, Façon, on reconnaît beaucoup l'influence des Cramps, par exemple. Il y avait un mhm. petit côté Batman et Robin, un petit peu là-dessus. en tout cas, merci <laughs> Phoebe pour nous avoir donné l'autorisation de rediffuser ces morceaux et aussi pour Sarah d'avoir accordé une interview. C'était très sympa de, de sa place de sa part, pardon de Dandy Warhols. On va parler de ça maintenant, puisque euh, ce mardi, on vous a parlé euh, largement de la soirée donc plein feu sur le Rouennais. peut être euh, certains d'entre vous préféreront le côté sportif, hein, puisqu'on vous rappelle qu'il y a aussi un match de la chorale eh en Eurocop. C'est à 20h, donc c'est ce mardi aussi contre Zadar, un match d'ailleurs qui sera diffusé en exclusivité et en intégralité avec Paul Brideau et Anthony sur le 89.4. Et puis peut-être que d'autres ne souhaitent pas justement aller au Scarabée ni à la chorale et qui préfèrent tranquillement aller au cinéma. Alors pourquoi ne pas rejoindre justement l'équipe des Mardis du Grand Marais qui, une fois n'est pas coutume, va laisser Riorge pour aller s'installer du côté de l'espace Renoir à Rouen, puisque sera projeté un superbe documentaire intitulé Dig. Un, Dig, un documentaire qui a été euh, de nombreuses fois primé et qui est très très très euh, rock'n'roll. Le pitch, vite fait euh, filmé sur une période de 7 ans, ce documentaire donc Dig suit l'histoire de deux groupes de la scène indépendante américaine. D'un côté, on va retrouver les Brian Johnstown Massacre de San Francisco et de l'autre, les Dandy Warhols de Portland. Alors, le film, nous on l'a vu, hein, puisqu'il date de 2005. Le film est très marrant, très intéressant et superbement bien réalisé et filmé. En gros, c'est un film complètement incontournable hein, si vous êtes amateur de documentaires musicaux. Et ça tombe bien car on mhm. n'avait euh, jamais diffusé ni l'un ni l'autre de ces deux groupes dans la Bell Rock. On ah. rectifie ça ah. tout de suite avec un titre des Dandy Warhols ça s'appelle Godless. C'est parti, vous allez voir, c'est vachement bien. des deux groupes euh, pour lesquels vous n'aurez plus aucun secret si vous rejoignez donc euh, l'équipe des Mardis du Grand Marais. Ça sera ce mardi à l'espace Renoir. Hein. N'allez pas euh, dans la salle du, Grand Marais, hein, ils ne seront pas là. Ils seront donc du côté de, en face de Jean Puy, hein, l'espace Renoir, où ils vous attendent pour vous diffuser cet excellent documentaire rock'n'roll Dig. C'était les Dandy Warhols à l'instant, Godless, un remix signé Massive Attack. Et puis, bah tiens, en préparant cette émission, on a vu Massive ah. Attack et ça nous faisait vraiment plaisir de vous passer un Massive Attack. Je crois que je sais pas si on a, on a je crois qu'on a jamais passé un Massive Attack dans, cette émission. tu l'as glissé dans Et j'ai réussi à hein. le glisser. Ouais, c'est un titre, euh, un titre que j'adore de 1992 avec euh, au vocaux Mos Def, un titre euh, qui s'appelle Eye Against Eye que l'on retrouvait d'ailleurs sur la bande originale du film Blade 2, tu sais, avec mhm. Wesley Snipes quand il, il affronte les vampires. voilà. tiens, quelques nouvelles de, Massive Attack hein, à part apparemment, aux dernières nouvelles, justement, ils auraient fini d'enregistrer leur cinquième album studio. Euh, malheureusement, pas de sortie, pas de date officielle annoncée pour le moment. Voilà, Massive Attack tout de suite dans la Belle Rock avec, oh, bah, ça, c'est culte ce morceau. Eye Against Eye. belle Rock sur Virgin Radio One 89.4, l'émission qui fait la part belle aux artistes, même les plus branchés, les plus spé, comme ce nouveau maxi Kawaii, groupe électro-fantaisiste. Et en plus, c'est français, Sarah. Oui, c'est français et j'adore le concept. Ouais, c'est sympa. Hein. Bah, parce que, premièrement, il le sort en vinyle. Oui. Parce que, oh, bah, en fait, les gens, ils font ça de plus en plus. Ouais, il y a de plus en plus de vinyles, qui arrivent, Et en fait, sur le face A, ils ont 5 titres. Ouais, cinq nouveaux titres, hein, attention. Cinq nouveaux titres, bien précisé Et sur face B, c'est les mêmes titres. Ouais, mais avec. Oh, oh, là là, il faut pas sauter dedans ah comme bah ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais avec des autres chanteurs. Ouais en chanteuse. Ouais, qui sont proches de la famille du label, hein, justement, puisque c'est sur un label français qui s'appelle Monster Cassette. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est disponible depuis le 24 novembre et que le vinyle est accompagné d'une version CD qui est incluse et gratuite. Donc en fait, tu mets le vinyle dans la collection qui tourne jamais et tu joues le CD. Exactement. A mhm. euh, à noter que vous pouvez acheter tout ça sur le site du label hein, qui est www.monstercassette.com euh, vous allez directement donc sur le site de ce label, vous cliquez sur la rubrique artiste et puis vous tapez sur commander et c'est parti. Et en plus, tout ça pour le prix modeste de 10 euros euh, les frais de port inclus. C'est vraiment, vraiment bien. On vous rappelle le disque s'appelle Stylo Cord et le groupe s'appelle Kawaii, le label Monster Cassette. À partir de demain, donc sur le blog de Label Rock, http://labelrock.blogspot.com. Petite devinette, puisqu'on va rendre hommage à un grand artiste américain mhm. dont on a fêté le 15e anniversaire de sa mort. C'était la semaine dernière, le 4 décembre dernier. On vous dit pas qui c'est, on va juste vous donner quelques indications à vous de trouver. C'est un grand monsieur euh, un artiste américain donc né à Baltimore en 1940. Euh, Sarah, non seulement il était musicien de rock, mais il était plein d'autres choses aussi. Il était auteur, compositeur, guitariste, chanteur, réalisateur, producteur, euh, satiriste américain. Ouais, pendant sa carrière musicale de 33 ans, il a prouvé qu'il était l'un des musiciens-compositeurs les plus prolifiques de son temps, puisqu'il a réalisé plus de 60 albums. 60 60 albums, ouais. Euh, il a exploré tous les styles musicaux contemporains, euh, notamment l'avant-garde ou la musique expérimentale, le rock, le doo-wop, le jazz, le jazz fusion, le reggae, le ska, la musique électronique, la musique contemporaine, le blues, le funk, la musique concrète, le hard rock, le big band, le rock progressif, la pop, même le rap avant que ça existe, s'il vous plaît, et la world music. En gros, il était euh, souvent reconnu pour son mélange d'art, d'opéra rock et d'absurde. On parle de qui, Sarah On parle de qui Non, non, non on va dire qu'est-ce qu'il a dit avant. Qu'est-ce qu'il a dit Parce qu'il a dit des choses très profondes. Ouais, il a dit des trucs plutôt sympas. Ouais, une petite sélection. L'esprit, c'est comme une parachute s'il reste fermé, on s'écrase. Ouais, ou alors il a dit aussi un truc que j'aime bien jouer de la guitare, c'est comme faire l'amour. Il faut vraiment être stupide pour oublier comment on fait une fois qu'on l'a appris. C'est plutôt bah sympa. Hein. Allez, ah comment il s'appelle cet artiste américain qui est né, euh, enfin qui est mort il y a 15 ans de ça Comment il s'appelle, Sarah Oui. Frank Zappa. Ouais, Frank Zappa, Frank Zappa. Donc du coup, bah, on a ressorti nos vieux disques de Zappa la semaine dernière. Et on en a trouvé un qui nous plaît particulièrement dans la Belle Rock. Ça s'appelle Bobby Brown, Monsieur Frank Zappa. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm pressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a generation Game creeping all across the nation. I tell you, people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then. All she tried to make me say when she had but you left my dick. I guess I'm still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream with a spindle my butt till it makes me scream, and I'll do anything to get ahead. I lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Bobby Brown de l'excellent Frank Zappa, donc euh, artiste américain né en 1940, dont on a fêté le 15e anniversaire de sa mort. Voilà, ça nous fait plaisir quand même. On rappelle encore un petit coup, j'adore cette phrase hein. l'esprit c'est comme un parachute, s'il reste fermé, on s'écrase. Ah, voilà, on pense que ça nous plaît dans la Belle Rock, c'est un petit peu euh, l'éclectisme ah qu'on recherche dans cette émission. On veut pas rester fermé, on veut l'ouvrir le parachute pour ah, ne pas s'écraser. Voilà, mais enfin, on va s'écraser bientôt quand même, hein, parce qu'il va falloir rendre l'antenne à Paris. On va se quitter, tiens, avec euh, sûrement lui aussi fan de Frank Zappa, monsieur Don Cavalli. On vous a largement diffusé des extraits de son premier disque Cryland. On vient d'apprendre, on a reçu une autre copie de l'Angleterre, pardon. Et ah. apparemment, ça cartonne aussi là-bas. Ils sont fous de notre jardinier euh, parisien. Voilà. Euh, on se quitte en vous rappelant les événements principaux de la semaine prochaine. L'ouverture donc euh, gratuite au public rouennais du Scarabée avec lundi 8 décembre de 19h à 23h la source Revado, Rapsioda, le big band du Ciemar, l'ensemble vocal de Juan, la bande à part, le groupe lyrique au Jardias, Nomade et Thomasa. Ça continue du côté du Scarabée euh, mardi de 19h à 23h et toujours gratuit avec Kamawa, Titnacel, Sylvain Giraud, Wax, Les Az, Haunted Candy Shop, Mato et Cartel 312. On en profite aussi pour vous dire que si vous n'allez pas au Scarabée mardi et que vous allez un petit peu plus du côté du rond-point, vous allez aller à la salle André Vacheresse donc pour voir le match de la chorale qui sera diffusé sur le 89. 4, ça sera contre Zadar l'Eurocop. Ou sinon, si vous voulez aller vous faire une toile, allez rejoindre l'équipe donc des Mardis du Grand Marais euh, pour aller applaudir et regarder, mater le film Dig. Voilà, Sarah, merci pour ton retour. Merci d'avoir été fidèle au 894. On se quitte donc avec Don Cavalli. Sarah, bisous, bisous tout le monde. Bye bye. Bye bye, bye bye. on se retrouve la semaine prochaine évidemment dans la Belle Rock de 18h à 20h. Ciao tout le monde. Goodbye. I'm going to reel to drown my sorrow. I'm going to reel to drown my sorrow. I'm going to reel to kill my pain. I'm going to Rio to wash my sins. I'm going to Rio to wash my sins. I'm going to river and jump right in. I'm going to river and he gets right. Gonna fit it with the teardrops from my eyes till the water gets high and overflows. I'm going to a river and drown my sorrow. I'm going to the bottom of a river's bed. I'm going to the bottom of a river's bed. Gonna lay my body, gonna rest my head. I'm going to a river and if he gets right, gonna fill it with a cheater ups from my head till the water gets high and overflows. I'm going to a river and hang around my sorrow. Belle Rock tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Deux heures de son pas comme les autres.